Ah, oh. Hey, hey, put it. Ah. que eu. Lembro de todas as vezes que eu tava no bar, trancado pensando, meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto, meu carro? Me lembro de todas as vezes que os prova falaram e tiraram. Voltei, eles vai ter que ver, aceitar no que os detonaram. Vou de jet ou de bar, se me vê no vale, vai entrar em choque, vendo os D. Vou de postura, chuga, torra no que as patinas, loucura pra fuder. Saquei da milituca, vi que vários usa da tá maldade pra me ofender. Vai chapar de amarula, que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr. Pra mim é mó satisfaz ver a perifa Escutando Cauã em Salvador Pra mim é mó satisfaz ver a família Ver onde que nós tão, tá de nós chegou Mercenária quer entrar no meu robô passou mal tentando falar comigo Celular tá ocupado, eu é mesmo tô Fudendo com a mente com Zé Povinho Comentou pras amigas dos quebrar Os pesados de ouro, outros de prata Picota, chave de máquina Maloqueiro original, mesma bala Pagou se pra cola na minha casa Tô ocupado com as amiga danada E as outras me esperando pra pomar E as outras me esperando pra... Comentou Tô pras amigas dos quebrados, pesado de ouro, outros de prata. Picota, chave de máquina, maloqueiro original, mesma bala. Pagou se pau pra colar na minha casa. Tô culpado com as amigas danadas. E as outras me esperando pra pomar, as outras me esperando pra. Ei, Lembro de todas as vezes que eu tava no bar, trancado pensando, meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto, meu carro? Me lembro de é? todas as vezes que da prova falaram e tiraram. Voltei, eles acham que vem no que os destonaram. Vou de gesto de paro, se me vê no vale, vai entrar em choque vendo os D. Vou de postura, chuga, torra no vaso, que as patinas loucura pra fuder. Saquei da milituca, vi que vários usa da tá malta de pra me ofender. Vai chapar de amarula que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr. Comentou pras amigas quebrar. Os pesados de ouro, outros de prata. Picota, chave de máquina, maloteiro original, mesma bala. Pagou se papacola cola na minha casa. Tô culpado com essa amiga danada. E as outras me esperando pra pomar, já as outras me esperando pra. lembro de todas as vezes que eu tava no barco, trancado pensando, meu Deus, será que vai chegar o dia de eu ter minha moto, meu carro? Me lembro de todas as vezes que as provas falaram que tiraram voltei. Eles até que no que os destonaram. Vou de ou de parte, me vê no vale, vai entrar em choque menos D. Vou de postura, fica toca no que a fatina, loucura pra fuder. Saquei da milituca, vi que vários usa da tá maldade pra me ofender. Vai chapar de amarula que é porra nenhuma, tá querendo, vai ter que correr. Pra mim é mó a é perigo. Escutando Cauã em Salvador, pra mim é-